An elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Thema vun haut, Bieden. Um Mikro de Jean-Marie. D'Bahá'í Schrëfte soen eis, dass d'Gebied e Gespréich mat Gott ass. E Gespréich féieren heescht, mat engem schwätzen, also schwätze mer mat Gott, wa mer bieden. Wann ech en anere wierklech gär hunn, wëll ech natierlech mat him zesumme sinn a mat him schwätzen. Eist Gebiet mat Deem, deen eis erschaf huet, sollt also e Gespréich sinn, voll mat Léift. Während dem Gebiet kënne mer, wa mer schwaach sinn, Gott vu ganzem Häerz an demütig ëm Hëllef froen. Mir sollten eis ëmmer bewosst sinn, dass d'Gebiet a senger rengster Form eis méi no zu Gott bréngt an eis hëlleft, an d'gëttlech Géigewaart ze kommen. Mohammed sot, datt d'Gebiet wéi eng Lieder tëschent Himmel an Äerd ass, mat där mir an den Himmel klamme kënnen. An elo e puer Zitater aus de Bahá'í Schrëften. An engem vun deene ville Gebieder, déi Bahá'u'lláh offenbaart huet, seet hien, Ech bieden dech, maach mäi Gebiet zu engem Feier, wat Schleiere verbrennt, déi mech hënneren, deng Schéinheet ze kucken, an zu engem Liicht, wat mech bei d'Mier vun denger Géigewaart féiert. Op dëser Welt gëtt et näischt méi Schéines wéi d'Gebiet. Mir mussen am Gebietszoustand liewen. Déi gréisst Fäegkeet oder dee schéinsten Zoustand ass keen anere wéi dee, mat Gott ze schwätzen. Deen Zoustand bewierkt Geeschtegkeet, Bewosstheet an himmlesch Gefiller. De Bahá'í Glawe leet grousse Wäert op d'Musek an d'Sangen. Sou ass all Bahá'í zum Beispill encouragéiert, wann en aus de Schrëfte liest, dat ze vertounen, ze sangen. D'Bahá'í Schrëfte soen eis, Sang d'Verse vu Gott, sou dass däi Gesang deng eege Séil entflaamt an d'Häerzer vun alle Mënschen unzitt. Wien zeréckgezunn a senger Kummer D'Verse vu Gott seet, Wäert erliewen, wéi d'Engel vum Allmächtegen den Doft vu senge Wierder, déi säi Mond ausschwätzt, iwwerall verbreede wäert an d'Häerz vun all guddem Mënsch méi héich schloe wäert. Wann en sech och am Ufank dëser Wierkung net bewosst ass, muss d'Kraaft vun der Gnod, déi him gewäert ass, Fréier oder spéider en Afluss op seng Séil ausüben. Mir wëssen, dass Gott eis erschaf huet. Hien ass Deen, deen alles weess. Hie weess, wat mir wëllen a wat mer brauchen. Firwat solle mer also bieden? Gott brauch eis Gebieder net. An trotzdem hänkt de Fortschrëtt vun eiser Séil vum Gebiet of, well d'Gebiet d'Ernärung vun eiser Séil ass. Wa mer bieden, huele mer geeschtegt Iessen zu eis. Eréischt duerch d'Gebiet kënne mer geeschteg rezeptiv ginn, an am Fong richtegt Gléck erliewen. D'nächst Woch kucke mer eis méi genau un, wéi de Wee zu Gott ka sinn. Bis dohin, Vill Spaass an Erfolleg beim Bieden! A wéi ëmmer gouf Iech dës Rubrik offrëiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í, elo och ënnert www.bahai.lu.